Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li jannat yo'li jamoatning ustidadir Alloh qo'li Alloh qo'li Oson emas ekan do'stlar jannat yo'li ostidadir Alloh qo'li Alloh qo'li oson emas ekan do'stlar Islomiy harakatda jamoat bilan uning amiri o'rtasidagi intizom va itoat munosabatlari Bu kitob doktor Hasan Muhammad qalamiga mansubdir. Albatta, din g'alabasi uchun harakat qilayotgan har qanday islomiy jamoatning kuchli bo'lishi va jamoat binosini tashkil qiluvchi g'ishtlarning mahkam bo'lishi shu jamoat a'zolari bilan uning rahbariyati o'rtasidagi uzviy bog'lanishning qanchalik mustahkamligiga bog'liqdir o'z rahbariyati bilan uzviy aloqasi kuchli bo'lgan jamoatning turli yutuqlarni qo'lga kiritishi albatta oson bo'ladi. Musulmonlar qo'lga kiritgan g'alabalarning ko'pi ayni mana shu omilning dushmanlarning mag'lubiyatga uchrashida va ularning tormor etilishida yetakchi rol o'ynaganini aniq ko'rsatadi. Bu uzviy bog'lanishning muhim jihatlaridan biri jamoat a'zolarining islomiy tartib intizomga qat'iy rioya qilishlaridir buning ma'nosi jamoat ichidagi har bir mu'minning shaxsiyatini yo'qqa chiqarib rahbariyat unga nimani buyursa indamay ergashib ketaveradigan robotga aylantirib qo'yish degani emas albatta shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki islomiy tartib intizom haqidagi bunday noto'g'ri tushuncha ahli sunna va jamoa manhajiga zid bo'lib, bu ba'zi sufiylar tushunchasiga mos keladi. Ma'lumki, g'assol o'zi yuvayotgan maytni xohlagan tarafiga burishi oson bo'lganidek, sufiy shayxlar ham o'z muridlaridan ana shunday mayitdek oson boshqariladigan bo'lishlarini talab qiladilar. Muridlar esa e'tiroz qila ko'rma, aks holda haydalasan yoki och qornim tinch qulog'im qoidasiga amal qilib yuraveradilar sahih islomiy manhaj bo'yicha tartib intizomga qat'iy rioya qilishning ma'nosi rahbariyatning buyruq va ko'rsatmalari modomiki qur'on va sunnatning ochiq va ravshan dalillariga zid bo'lmayotgan ekan ularning barchasiga itoat qilish lozimdir demakdir chunki xoliqqa ma'siyat qilishga buyurilganda hech qanday maxluqqa itoat etilmaydi jamoat a'zolari o'z rahbariyatiga itoat etishlari vojib bo'lsa rahbariyat ham o'z navbatida salafi solihlarimizdan meros qolgan haq va to'g'ri manhajga tola rioya qilishlari o'zlarining hoyu havaslariga ergashishdan va o'zining yoki yaqinlarining manfaatlarini ko'zlab ish olib borishdan butkul xalos bo'lishlari lozimdir bu esa Alloh subhanahu va taolaning huzuridagi mas'uliyatni chuqur his qilish bilan va doimo Allohdan taqvo qilishga intilish bilangina hosil bo'ladi. Imom Ibn Qoyyim rahimahulloh shunday deydi: Riyosatga va shahvatga bo'lgan qiziqish Allohdan taqvo qilgan va oxirat hayotini dunyo hayotidan afzalroq ekanligini yaxshi bilgan insonlarni oxiratni qo'yib dunyoni afzal ko'rishga chorlashi aslo mumkin emas chunki ular kitob va sunnatni mahkam ushlash sabr va namozni o'zlariga yordamchi qilish dunyoning arzimasligi oxiratning esa yaqin qolganligi va davomiyligi haqida ko'p o'ylash orqali shunday mavqega yetishadilar qachonki rahbariyat intizom borasida mana shunday yo'lni tutsa va o'z siyosatini belgilashda yuqorida bayon qilingan manhajga rioya qilsa, demak, jamoatning har bir a'zolari bunday rahbariyatning barcha ko'rsatmalariga bo'ysunishlari va uning farmonlarini bajarish bilan bunday rahbariyatga hamkorlik ko'rsatishlari vojib bo'ladi. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh shunday deydi. Boshliqlarga hamkorlik ko'rsatish ikki turli bo'ladi. Birinchi yaxshi ishlardagi va taqvodagi hamkorlik masalan jihod qilish hadlarni qoyim qilish huquqlarni ta'minlash va muhtojlarga moliyaviy yordam qilish kabi ishlarda boshliqlarga hamkorlik qilish bunday hamkorlikka alloh subhanava taolo va uning payg'ambari muhammad sollallohu alayhi vasallam buyurgandir ikkinchi ma'siyat va tajovuzkorlikdagi hamkorlik Bunday hamkorlikka begunoh kishilarning qonini to'kish, mol dunyolarni tortib olish va kaltaklashga sazovor bo'lmagan kishilarni kaltaklashda boshliqlarga yordam berish kabi ishlar kiradi. Bunday hamkorlikni Alloh va uning rasuli harom qilgandir. Shayx Muhammad Qutb shunday deydi. Biz shuni yaxshi bilib olaylikki, hech bir jamoat agar o'zining amiriga quloq solish va itoat etish haqqini ado etmas ekan, bunday jamoat aslo sobit tura olmaydi. Demak, intizomsiz biror ishning durust bo'lishi qiyin. Intizom esa o'z navbatida rahbarga quloq solish va itoat etish bilangina amalga oshadi. Lekin itoat ham faqat ma'ruf ishlarga buyurilganda vujudga keladi. Shu bilan birga jamoat quyidagi qoidalarga rioya qilishi lozim birinchi jamoat a'zolari intizomga rioya qilishlari uchun barcha yoki kichik masoillardan xabardor bo'lishlari shart emas ikkinchi biror shaxs yoki jamoat o'z rahbariyatini xato qilyapti deb o'ylasa buni tuzatish uchun avval u barcha shar'iy pog'onalar va rasmiy yo'llarni bosib o'tishi zarurdir. Toki uning bu xatti harakati jamoatda tartibsizlik paydo qilmasin va din dushmanlari bu fursatdan foydalanib qolmasin. 3. Rahbariyatning xato bo'lib ko'rinayotgan harakatini to'g'rilash uchun qo'yilgan har bir qadam jamoat tartiblariga rioya qilingan holda amalga oshirilishi lozim. Aks holda Aslida bir xatoni to'g'rilash uchun qo'yilgan qadam musulmonlar o'rtasida turli ichki fitnalarga va jamoatning ichki tartibiga dushman tarafidan makr hiylalarning kirib qolishiga darvozalarni keng ochib berishi mumkin. Shuning uchun bunday qaltis qadamni qo'yishdan avval u qaltis qadam qanday oqibatlarga olib kelishi undan nima foydayu nima ziyonligini albatta e'tiborga olish zarur. Ya'ni qandaydir bir juz'iy, ikkinchi darajali manfaatni qo'lga kiritaman deb, uning yo'lida asosiy birlamchi manfaatni qurbon qilmaslik kerak. Chunki Imom Shotibiy rahimahullohning ta'kidlashlariga ko'ra, bu xususda qabul qilingan qoida ham ayni shundaydir. Qachonki asosiy masala bilan juz'iy masala biror o'rinda to'qnash kelib qolsa, albatta asosiy masala birinchi o'ringa qo'yilishi zarur. Negaki, juz'iy masala, ya'ni ikkinchi darajali masala juz'iy foydani ko'zlasa, asosiy masala kattaroq umumiy foydani ko'zlaydi. Asosiy foydani qo'lga kiritish uchun juz'iy foydadan quruq qolinsa, olamda hech qanday o'zgarish sodir bo'lmaydi ammo juz'iy foyda birinchi o'ringa qo'yiladigan bo'lsa ikkalasining ham ya'ni asosiyning ham juz'iyning ham nizomi barbod bo'lishi muqarrardir ma'lumki payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam kabani buzib uni ibrohim alayhissalom asos solgan poydevorlar ustida yangidan ko'tarishga qo'l urmadilar va masjidda bavul qilayotgan sahro arobiysini qattiq jerkishdan sahobiylarni ham qaytarganlar negaki shu o'rinlarning barchasida zohiran to'g'ri ko'ringan ishni qilish qanday yomon oqibatlarga olib kelishligini rasululloh sollallohu alayhi vasallam inobatga oldilar imom shotibiy rahimaulloh ham yuqorida keltirib o'tilgan qoidani asoslash uchun ayni shu voqealarni dalil qilib keltiradilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam kabani buzib uni ibrohim alayhissalom asos solgan poydevorlar ustida yangidan ko'tarish haqida fikr qilganlarida oysha roziyallohu anhoga shunday dedilar agarda qavmingiz kufrdan endigina chiqib yaqinda islomga kirganlardan bo'lmaganida edi Kabani Ibrohim alayhisalom qurgan poydevorlar ustida yangidan ko'targan bo'lar edim. Xuddi shu qoidadan kelib chiqib, Imom molik rahimaulloh ham Kabani Ibrohim alayhisalom poydevorlari ustida yangidan ko'tarmoqchi bo'lgan xalifaga quyidagicha fatvoni bergan. Bunday qilmang, toki Allohning uyi bo'lmish Baytulloh odamlar qo'lida o'yinchoqqa aylanib qolmasin. shuni ham unutmaslik kerakki inson gohida o'ziga xato ko'ringan biror ishni to'g'rilayman deb yaxshi niyat bilan ixlos bilan din uchun otilib chiqadi-yu, lekin bu urinishidan avval uning oqibatlarini nima foyda va nima ziyonlar olib kelishi mumkinligini shariat ko'rsatmalari va qoidalariga muvofiq ravishda yaxshi o'rganib chiqmaydi. Natijada o'zining boshiga ham va boshqa musulmonlarning boshiga ham ajralish, bo'linish, o'zaro adovat, nafrat, ishonchsizlik orqaga chekinish, musulmonlar safida bo'shashish va porakandalik kabi baloy musibatlarni olib keladi kim? Bu bilan dushmanning g'alaba qozonishiga va uning qo'lida musulmonlarning xorlanishiga sababchi bo'ladi. 4. shariat tarafidan hukmi aniq belgilanmagan ba'zi bir ijtihodiy masalalarda hamda jamoatni idora qilish va boshqarishga taalluqli bo'lgan masalalarda kim nimani xohlasa qilavermasligi lozim balki bu masalalar haqida jamoat rahbariyati o'zaro kengashib ularni ilmiy tarzda bahs etishlari fikriy muhokama qilishlari va nihoyat bu haqda rasmiy ravishda biron tegishli qaror qabul qilishlari zarur bo'ladi bunday ijtihodiy yoki idoraviy masalalarda rahbariyat ana shu uslubda qaror qabul qiladigan bo'lsa bu qarorga jamoat a'zolari norozilik bildirishlari yoki unga itoatsizlik qilishlari aslo mumkin emas Jamoat rahbariyatining shunday ijtihodiy masalalar xususida qabul qilgan qarorlariga bo'ysunish va bo'ysunmaslik ixtiyorini har bir kishining o'ziga tashlab qo'yishligi juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu boisdan yomon oqibatlarning oldini olish ishlarni tartibli va intizomli olib borishi uchun jamoat rahbariyati o'zining ana shunday masalalar yuzasidan qabul qilgan qarorlariga qat'iy itoat etishni jamoat a'zolaridan talab qilishga to'la haqlidir. Jamoat a'zolari ham garchi bu masalalar xususida o'zlarining boshqacha fikrlari bo'lsa ham, beboshlik, tartibsizlik va itoatsizlik qilmasdan intizom saqlashlari barchalari bir tam bo'lib o'z rahbariyati ko'rsatmalariga ergashishlari maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday oqilona tutilgan yo'l jamoat ongining qanchalik balandligini va ularning islom haqida qanchalik sog'lom tushunchaga ega ekanligini ko'rsatadi. Negaki Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu garchi o'zlari safar namozini qasr qilib o'qishni haq deb bilsalar-da, qasr qilmasdan to'la o'qigan Usmon radhiyallohu anhu ga iqtido qilib namoz o'qiganlar va so'raganlarga ixtilof yomondir deb aytganlar ya'ni boshqacha aytganda bu ishlari bilan rahbarga itoat qilmasdan unga xilof ish qilish yomon oqibatga olib kelishi mumkinligini atrofidagilarga tushuntirganlar shayx ibn usaymin rahimahulloh ham o'zaro aloqalarimizni tartiblash uchun ijtihodiy masoillarda qanday yo'l tutmoqligimiz kerakligi haqida bunday deydilar Tuya go'shti yegandan keyin tahorat olish haqida har birining muayyan mazhabi bo'lgan 2 kishi uchrashib qolsa, tahorat olish vojib deb bilgan kishi vojib deb bilmagan kishining orqasida iqtido qilib namoz o'qisa bo'ladimi deyilgan savolga Shayx ibn Usaymin rahimahulloh shunday javob beradi. Men garchi o'zim tuya go'shtini yegandan keyin namoz o'qish uchun tahorat olishni vojib deb bilsamda, lekin tahorat olish vojib deb bilmagan kishining orqasida iqtido qilib namozimni o'qiyveraman. Chunki men uning namozini o'zi uchun sahih deb e'tiqod qilaman. Shunday ekan, namozi sahih kishining orqasida namoz o'qish ham sahih bo'ladi. Ammo men o'zim tuya go'shti yegandan keyin tahorat olishni vojib deb bila turib, tuya go'shtini yeganimdan keyin tahorat olmasdan namoz o'qsam, mening namozim botildir. Gohida rahbariyat barcha foyda va zararlarni o'lchab, zarurat yuzasidan biror siyosiy mavqifni tutishni lozim topadi. Lekin shu onda jamoat a'zolariga bunday mavqif xuddi haqdan chetga chiqish va manhajdan burilishdek bo'lib ko'rinishi ham mumkin. To'g'ri, mana bunday holatlarda jamoat a'zolari o'z rahbariyatidan shu mavqif orqasida qanday siyosiy hikmat yotgani haqida so'rab surishtirishlari va o'zlarining bu boradagi boshqacha fikrlarini bildirishlari ham mumkin.